عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu wasallama wa baraka alayhi tasliman mazidan wa ba'd Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine tena kuweza kukutana katika kipindi chenu cha kila wiki cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo na wakaribisheni kwa moyo mkunjufu wapenzi watazamaji tunapoendelea na risala au kitabu kilichoandikwa na Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd hafidhahullahu tabaraka wa taala ambayo aliita kuwa ni aqidatu ahli sunnati wal jamaa mafhumuha wa khasaisuha na tumetangulia kuzungumzia aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa mafhumu yake na tuamalizia khasaisu ahli sunnati wal jamaa tutaweza kumaliza yale tunayotarajia kuyasema leo au biidhnillahi taala katika kipindi kitakachofuata na jana au katika kipindi kilichotangulia wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na alhirsu ala jam'i kalimati almuslimina ala alhaq tulizungumzia kuhusiana na umuhimu au moja katika sifa za ahlusunnati waljamaa mambo wanaosifika nayo ahlusunnati waljamaa wao siku zote wanajibidisha kuunganisha waislamu ala alhaq katika haki katika sunna katika tauhid vile vile tukazungumzia umuhimu eh, wa husnul khuluq mufasi wa aqida hii ahlusunnati waljamaa au mtu ambaye anajinasibisha na njia hii ya ahlusunnati wal jamaa anafaa kuwa ni wakupigia wakupigiwa mfano katika tabia yake au ni mtu ambaye anajibidisha kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika mwenendo wake wa kila leo kwani mtume sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran alivyosema mama yetu Aisha radhiallahu tabaraka wa taala anha ya kuwa tabia ya nabii sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni Qur'ani yani yeye akijibidisha kufuata Qur'ani kama ilivyo kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo kwa hivyo muslamu vile vile ambaye anatarajia kuwa ni mfasi wa Uislamu halisi Uislamu kama ulivyo ni lazima ajibidishe kuwa na tabia njema au na tabia nzuri vile vile tukazungumzia kuhusiana na Eh, tasmiya tasmia hii ya ahlus sunnati wal jamaa ni kwa nini wao wakati mwingine huitwa ahlus sunnati wal jamaa taifatul mansura ahlul hadith ahlul athar ahlul eh, ahlus sunnati wal athar au na kadhalika na kadhalika zote hii tukabainisha ni kwa nini ahlus sunnati wal jamaa wakati mwingine wanajitambulisha kuwa ni waislamu wakati mwingine anajitambulisha kama almuslim as-sunni wakati mwingine kama almuslim alathari wakati mwingine kama almuslim asalafi na yote haya tuliweza kuyazungumzia katika kipindi kilichotangulia leo insha Allah taala tutaje baadhi za sifa zingine za ahlus sunnati wal jamaa ambayo unafaa kusifika nayo wewe kama muislamu miongoni mwa mambo ya kipekee ya ahlus sunnati wal jamaa ni kuwa wao siku zote hujibidisha kufanya ad-da'watu ila Allah kujibidisha katika ulinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hum ahlu da'wati ila Allah wao ni walinganizi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata manhaji ya wema waliotangulia manhaji ya manabii sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu fahum yad'un ila dini al-islam bil hikmah walmau'idhatil hasana wao siku zote wanalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma na kwa mawaidha mazuri na vile vile almujadala vile vile katika conversations na debate katika hali ambayo kwamba ni nzuri wayaslakuna fi dhalika shatta turuq almashru'ati walmubaha na kwa hilo wao huwa wanafuata njia ambazo ni za kisheria na njia ambazo kwamba za, za kubalika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanajibidisha kufanya da'wa siko siko maslahi yao si kuwa wao wapate umaarufu na si kuwa wao wenyewe eti ni group fulani wapate wafasi wengi la bali malengo yao ya kufanya da'wa ni hata ya'rifa an-nasu rabbahum ili watu waweze kumtambua na kumjua Mola wao wayabuduhu haqqa ibadati na waweze kumwabudu Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwabudu kwa hivyo ukweli ni kuwa fala ahada ahras minhum ala hidayati alkhalq basi wao wana umakinifu zaidi wana hamu na ghamu ya hali ya juu kujibidisha kuweza kuonyesha viumbe vya Allah kuonyesha wanadamu njia ambayo wanafaa kuifuata njia ambayo itawapeleka katika uzima wa milele katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya hivyo kwa sababu la ahada arhamu minhum binnas kwa sababu wao wana huruma na watu wana huruma na watu wanawajali watu kwa sababu wanajua fika kuwa ikiwa huyu mwanadamu hatoingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hatomwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah amemwandalia naru jahannam amemwandalia dhilla na adhabu ya milele na milele wanamhurumia huyu bwana wanamfikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na wanamuonyesha njia ya hidayah unapoona muislamu amekengeuka amepotea njia hasimamishi swala tano alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hatoi zaka alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hafungi mwezi wa Ramadhani kisawasawa alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wao humhurumia na wakajibidisha kumwonyesha njia ya sawa ili awe anafanya alivyoamrisha Allah na anafanya yale ambayo ni ya kumridhisha Allah ili aweze kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala idhan hum ahrasu هم احرصوا على هدايه الخلق وارحموا بالناس wanawahurumia watu na wana wanahamu na bidii ya kuweza kuonyesha watu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo da'wa ni moja katika sifa zao ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ulinganizi huo lazima uwe ni kwa ilmu lazima uwe unafuata unafuata njia tariqa ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba wake walituachia vile vile miongoni mwa kwa hivyo ndugu zangu kufanya da'wa ni mjukumu la kila muislamu sio lazima ahlusunna mfasi wa manhaji ahlusunna waljamaa si lazima awe ni msomi sana ndipo aweze kufanya da'wa la Da'wa wewe ulinganizi katika njia ya Allah waweza hata ifanya katika nyumba yako. Ukaamrisha watoto wako na familia yako kusimamisha swala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha yakuwa waamrishe watoto uh, familia yako kusimamisha swala na uwe ni mwenye kudumu na mvumilivu kwa hilo Siseme ah, hawa nimewaambia mara nyingi hawasikii maneno ni shauri yao. La. Unafaa kuwakumbusha mara kwa mara. Leo umewaambia waswali hawajaswali, kesho tena wakumbusha, kesho kutwa tena unawakumbusha na inakuwa ni vivyo hivyo siku zote ukijibidisha kuwakumbusha, kuwaelimisha, kuwafundisha kuhusiana na, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ulinganizi ni majukumu ya kila muislamu kwani Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ziokoeni nafsi zenu na za familia zenu kutokamana na moto wa jahannam kumaanisha tuna majukumu sisi ya kuweza kufundishana kukumbushana kuelekezana ili sisi na tunaowapenda tuweze kuokolewa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi amemwelekeza ame huyu mwanadamu awe ni mwenye kufunza jamaa zake na familia yake na watoto wake ili awaweze kuielewa dini ya Allah na kumwabudu kama anavyotaka kuabudiwa Allah ili waweze kupata uzima wa milele na raha na starehe ya maisha kwa kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupatiwa kufaulu kukubwa ya kuwekwa mbali na moto wa jahannam kwa hivyo ni jukumu la kila muislamu una marafiki zako una wandani wako una wenzako kazini au sehemu nyingine yoyote una fursa ya kuwakumbusha kuhusiana na Allah kuhusiana na dini ya Allah usisite kufanya hivyo kwa sababu hii ni katika sifa ya wema sifa ya wafasi wa Uislamu ulivyo sifa ya wafasi wa ahlus sunnati wal jamaa miongoni mwa miongoni mwa e, sifa na e, mambo ya kipekee ya ahlus sunnati wal jamaa ni salamatuhum min takfiri ba'dihim li ba'd sunnati wal jamaa hawapo hawana ule wepesi wa kuwakufurisha watu hawana ule wepesi wa kuwatoa watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kama an individual mtu amefanya jambo fulani ambalo kitendo hicho ni cha kikafiri hawamtoi moja kwa moja katika Uislamu kuna hatua ambazo kwamba zinafaa kufuatwa ili huyu mtu ambaye anafanya kitendo cha kikafiri au sasa anaitwa huyu ni kafir na huyu si katika sisi wa ila hawana hiyo haraka hawana hiyo spidi ya kuwakufurisha watu na kuwabandika watu majina ya kuwa huyu ni hivi na huyu ni vile la shekh asema hafidhahullah fa ahlu sunnati salimu salimuna min dhalik ahlu sunna wamesalimika na hilo fahum yarudduna ala almukhalifi walau kana minhum wao siku zote wanamuelekeza na kumrekebisha mtu ambaye anayekhalifu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni mmoja wao hata kama ni mwandani wao hata kama ni mtu ambaye wanampenda ni mtu ambaye wanampa hadhi na cheo lakini anapokosea anakosolewa billati hiya ahsan lillati hiya aqwam anakosolewa kwa njia nzuri anaelekezwa na kukumbushwa ya kuwa ndugu yangu dada yangu njia sio hii bali wafaa kufanya hivi kwa hivyo sifa yao ni kuwa fahum yarudduna ala almukhalifi walau kana minhum wao siku zote wanamrekebisha aliyekosea hata kama ni mmoja wao wayuwaddihuna alhaqqa linnas na wanawekea watu haki wazi wanabainishia watu dini yao fahum yukhatti'un wala yukaffirun wao siku zote wanarekebisha watu wanawakumbusha watu na wala hawako wepesi wa kukufurishana hawako wepesi ya wala yubaddi'un wala hawaobandiki watu kuwa ni mubtadi'una tu kiholela wala yufassiqun illa man istahaqa dhalik man istahaqa dhalik wao hawamkufurishi mtu hawambandiki mtu kuwa yeye ni mubtadi'a kiholela wala hawasemi fulani ni fasik na kadhalik isipokuwa mtu ambaye imedhihirika wazi ya kuwa kweli yeye amepata moja katika hizi sifa na hakuna mubarir nyingine ya aina yoyote kwa kuwa makini ndugu yangu. Usiwe mepesi wa kukufurisha watu. Usiwe mepesi wa kubandika watu majina. Usiwe mepesi wa kuwatuhumu watu. Ikiwa mtu amekosea na una uwezo wa kumrekebisha, una ilmu ya kumkinaisha, basi mfikishie ilmu hiyo kabla ya wewe kumtuhumu, kabla ya wewe kumbandika majina kwa sababu hiyo ni moja katika sifa za ahlu sunnati wal jamaa. asema bikhilafi ghairihim min at-tawaif al-ukhra kinyume na vikundi vingine vilivyopotea njia vikundi vingine vya Kiislamu ambavyo vimepotea njia kama vile anapigia mfano Sheikh asema kal khawarij kama vile makhawarij alladhina yakthuru fihim alikhtilaf watadlil watakfir wale ambao mara kwa mara hukithiri kukhtalifiana miongoni mwao na wakakufurishana na wakaitana majina na wakakatana ولهذا تجد بعضهم تجدهم يكفر بعض يكفر بعضهم بعضا عند عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق من دقائق الفتية وصغارها شيخ asema ndio maana utawapata hawa mahawarij mara kwa mara wakikufurishana mara kwa mara wakikosana wakizozana kwa sababu ya mambo madogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu ndio maana utakuta watapigana wao wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ukishamkufurisha mtu basi la, la lingine la kufuata ni kuwa wacha ni deal na huyu kafiri na hali ya kuwa ni Muislamu mwenzako ndio maana leo kuna balaa mbalimbali katika sehemu mbalimbali mbali ya Waislamu, Waislamu wakiwaua Waislamu. Baadhi ya hawa ambao wanawaua ndugu zao na wanawaua wenzao katika dini ni watu ambao fikra zao ni hizi za, kukafri, za kukufurisha watu na wakishawakufurisha basi la kufata kuwa ni damu yao ni halali na tunaona fasad ambayo inaendelea baadhi ya sehemu Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na atukinge na balaa hii na atuondolee fitna hii miongoni mwa sifa za kipekee za ahlus sunnati wal jamaa ni salamatu qulubi qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam فقلوبهم سالمه liashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wao siku zote wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wote kila aliyethibiti kuwa aliyemthibitikia kuwa yeye alikuwa ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba ni mtu yoyote ambaye alikutana na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama akamwamini kuwa yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na akaamini ujumbe aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama kisha akafa katika hali hiyo akafa hali ya kuwa yeye ni muislamu huyu ni sahaba hata kama alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mchache maadam yeye amekutana na rasul akamwamini kisha akaishi akiwa ni muislamu mpaka akafa kwa yeye ni muislamu kwa hivyo huyo aliyekutana na rasul akamwamini na akafa hali yakuwa ni mslamu ndio sahaba ahlu sunnati wal jamaa wao siku zote wanatambua utukufu wanatambua hadhi waliokuwa nayo masahaba wa nabii sallallahu alaihi wasallam na wanawapenda masahaba sallallahu alaihi wasallam na anapotajwa sahaba wanamwombea radhi za Allah kwa kusema radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala amridhie kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ayat mbalimbali Muhammadur Rasulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله إلى آخر الآية آية مشو يا سوره الفتح الله سبحانه وتعالى akiwasifu masahaba wa nabii sallallahu alaihi wasallam katika aya mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ametaja radhiyallahu anhum wa radu an kama vile aya ya misho ya suratul mujadala au suratul mujadila Allah subhanahu wa ta'ala asema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir mpaka misho Allah akasema radhiyallahu anhum wa radu an kama vile katika suratu آه، البينة الله سبحانه وتعالى أسلم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كما صحابه masahaba صلى الله عليه وسلم الله أمي amewataja kwa uzuri katika kitabu chake cha Qur'an. Allah akisema الله سبحانه وتعالى كسم والذين تبوأوا الدار قبل أكي الله كسم للفقراء المهاجرين اكيزومزيا مهاجرون نكوصفوا والي امبا ولي حاما كتوكا مكه na kutua na walikimbia kwa sababu ya dini yao na wakawacha yote waliomiliki Allah anawazungumzia katika suratul hashr akisema lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim limadha yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah subhanahu wa ta'ala anasema muhajirun kufanya hijra kwao ilikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wanataka radhi na fadla za Allah na Allah anatoa ushahidi na kusema ulaika humus sadiqun kwa hakika wao walikuwa ni wa ukweli walikuwa ni wakweli katika madai yao ya kuwa tunafanya hijra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika humus sadiqun hawa ni wakweli wewe ni nani kuja kusema ya kuwa Abubakar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi Umar Uthman Ali radhiallahu anhu na wengineo eti wao baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikufuru ikiwa wewe mkufurisha sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama basi huo ukafiri utakurudia wewe kwani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah asema kuwahusu ulaika humus sadiqun hawa hawa ni wakweli katika katika mambo yao na katika imani yao Allah subhanahu wa ta'ala ameishuhudia kisha Allah akazungumzia الأنصار أكسم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون أن قال يا مهاجرون آية مهاجرون الله سبحانه وتعالى walikuwa ni wakweli katika آية هي ما أنصار Allah subhanahu wa ta'ala asema wao watakuwa ni wenye kufaulu na hakuna vile mtu atafaulu katika dunia yake na akhira yake ikiwa yeye si mkweli na mkweli hatima yake ni kufaulu kwa hivyo almuhajiruna na ansar Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa sifa kemkem katika kitabu chake cha al na je watakaokuja baada ya almuhajiruna wal ansar الله سما والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wale ambao wamekuja baada yao wao wanawaridhia masahaba muhajirun na ansar na wanaoombea dua na wanamuomba Allah asijalie chuki ya aina yoyote wala bughdha ya aina yoyote dhidi ya muhajiruna na ansar kwa hivyo wanaposema ulama waislamu Allah amewagawa katika vikundi vitatu peke yake ikiwa wewe haupo katika moja katika vikundi hivi basi tafuta sehemu yako katika Uislamu huenda ukawa wewe haumo miongoni mwa Uislamu na wadai ya kuwa wewe ni Muislamu vikundi vitatu hivi ni almuhajirun alansar na wale waliokuja baada yao ambao katika sifa zao Allah subhanahu wa ta'ala asema wale waliokuja baada ya muhajirun na ansar sifa zao ni kuwa wao wanawaombea khairi wanawaombea maghfirah almuhajirun na ansar na wanajibidisha wanamuomba Allah asijalie bughdha ya aina yoyote katika moyo wao hivi ndio vikundi vitatu vya waumini vya waislamu je mtu ambaye yeye moyo wake umejaa bughba anawachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama akisikia jina la Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin wa habibatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam anaposikia jina lake latajwa anamlaani anaposikia jina la Abu Bakar radhiallahu anhu latajwa anamlaani anaposikia jina la Umar radhiallahu anhu latajwa anakunja uso kwa hasira na kuchafukwa na moyo kwa bughdha na akamlaani Umar radhiallahu anhu wewe position yako ni wapi kwa sababu Allah anasema wale waliokuja baada yao wanawafanyia maghfira wanawafanyia istighfar wanaomba Allah asijalie chuki ya aina yoyote katika nyoyo zao lakini wewe unafanya kinyume kabisa na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na sifa aliyotaja Allah ukawa unawachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ukawa eh, hawaombei dua muhajirun na ansar na huyu ni mtu ambaye ana bahati mbaya tena mno kwa hivyo katika sifa za ahlu sunnati wal jamaa wao wanatambua vyeo vya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wanawanyanyua hadhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama na wanaamini ya kuwa yote yaliyotokea miongoni mwa masahaba katika mambo ya hapa na pale misunderstanding iliyotokea kutoelewana kwa baadhi ya mambo hiyo ni mambo ambayo ilikuwa ni katika ijtihadi yao na wale ambao waliweza kujaliwa kupata e, au kupata lile ambalo lina sawa watakuwa na ajiri yao mara mbili na wale ambao hawakupata walikuwa katika njia ambayo haikukuwa sawa basi Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo yao maradufu katika ijtihadi yao radhiyallahu anhum waradu an kwa hivyo hii ni sifa muhimu sana ambayo muslamu anafaa kusifika nayo ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia bahati na cheo hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo muslamu vile vile anafaa kutambua kuwa hawa ni viumbe bora baada ya mitume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu sifa hizi ambazo ahlus sunnati wal jamaa wanafaa kusifika nayo e, ni nyingi mno na yale ambayo tumeyataja biidhnillahi taala utakuwa ni wenye kuweza tukiwa ni wenye kuweza kushikamana nayo basi tutapata khairi kubwa katika dunia yetu na akhira yetu vile vile tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala tutaje labda jambo la, la mawili mengine ya misho ambayo eh, ahlusunnati waljamaa watasifika nayo na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa ni miongoni mwao miongoni mwa haya ambayo mfasi wa ahlusunnati waljamaa Aa, akiwa yeye atajitahidi kuelewa manhaji hii atasifika nayo ni mudhaafatul hasanat wa rif'atu darajat ikiwa yeye aqida yake ni sahihi aqida yake ni kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam basi siku zote yeye mema yake itakuwa ni hali ya juu na makao yake daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni hali ya juu kwa sababu miongoni mwa sababu za mja kuongezewa mema yake umepata umefanya amali moja lakini kinyume na yule Muislamu ambaye ana ana upungufu wa akida kidogo wewe ambaye umejitahidi kuelewa akida yako sahihi basi wewe e, inaku, inakuwa ni sababu ya wewe kuongezewa mema inakuwa ni sababu ya wewe kunyanyuliwa cheo katika hii dunia na kesho utakapokutana na Allah kwa sababu ya sihhatul aqida wa quwwatul iman kwa sababu ya uzuri wa akida yako na na ile uzito wa imani yako الله سبحانه وتعالى على كنيو درجه شيخ اسامه حفظه الله واهل السنة والجماعه أصح الناس عقيدة وأقواهم ايمانا ولذلك فاعمالهم تضاعف مضاعفه كثيره ودرجاتهم ترفع وتعلو علوا لا يدانيهم أحد ولا يشاركهم فيه إلا من كان على مثل ما هم عليه من العقيدة والإيمان Kwa hivyo asema Sheikh Ahlus Sunnati ni watu ambao akida yao aqida yao iko sawa na aqida aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni watu ambao wana imani zaidi katika imani yao ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala huongezea thawabu maradufu na Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua daraja daraja ambayo hakuna yoyote anawafikia isipokuwa yule ambaye ana aqida sawa na yao anajibidisha kufanya a'mal vitendo vyema kama wanavyofanya wao ndio maana as-salafu salih wema waliotangulia walikuwa wakisema ya kuwa ahlus sunnati wal jamaa in aqadat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum yakuwa mfasi wa ahlu sunnati wal jamaa ikiwa yeye ata, atalegea kidogo katika vitendo vyake katika amali yake basi akida yake inamuuplift inampush na kumnyanyua na wakisema vile wa ahlul bid'a وان kathurat a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum na watu wa bid'a na watu ambao wanafanya vitu ambavyo havikufundishwa na nabii sallallahu alaihi wasallam wao hata kama wanaonekana wanafanya matendo mengi lakini akida zao zinawaregesha nyuma kwa sababu mtu unakuta anafanya matendo mengi lakini azunguke kwenye kaburi la wali amuombe yule wali mambo ambayo angefaa kumuomba Allah na ile shirk na akida mbovu inamregesha nyuma na hata huenda ikapelekea mema yake aliyoyafanya yakaporomoshwa kwa sababu la in ashrakt la yahbatanna amaluk miongoni mwa au jambo la misho ndugu zangu ambayo ikiwa wewe utajitahidi au sisi tutajitahidi kuwa katika manhaji ya Nabii sallallahu alaihi wasallama basi kesho tutakapokuwa tunaondoka dunia hii utapatiwa bishara husulul bushra inda almamat wakati ambapo kwamba wewe waondoka duniani na unaowacha nyuma wanakulilia Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون hakika wale ambao wamemwamini Allah na kuwa na istiqama wakajibidisha kuishi katika akida sahih kufata manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wema waliotangulia wakajitahidi kuelewa Uislamu kama ulivyo wakasifika na sifa hizi nyingi tulizotaja za ahlu sunnati wal jamaa na zingine ambazo kwamba hatukutaja basi bishara ni kuwa kesho mwanadamu anapofikiwa na mauti anaambiwa usiwe na wasiwasi anaambiwa alla tahzanu alla takhafu wala tahzanu usiwe na hofu ya huko unakoelekea kwa sababu ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala wala tahzanu wala msiwe na waswasi na huzuni ya yale mnayowacha nyuma iwe ni watoto au ni mali au ni jambo au ni dunia kwa ujumla usiwe na huzuni ya aina yoyote Allah subhanahu wa ta'ala atakukidhia na kukuhifadhia unayowacha nyuma wa abshiru biljanna na bishara njema ya kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mlikuwa mkiahidiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza ahadi yake kwa hivyo tujitahidi kuwa katika njia ya Allah tujitahidi kusifika na sifa hizi ya wema waliotangulia na juhudi zako hazitaenda habaan manthura bali kabla ya wewe kuondoka dunia hii utapewa bishara njema ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwekwa mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa ahlus sunnati wal jamaa na ni miongoni mwa watakaopata bishara hii njema kesho utakapokuwa tunaondoka katika dunia hii wajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh,